الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ako pitaš ko sam ja, reći ću ti pa nek znaš. Neprijatelj mušrika, jedan od muahida. Muzika Shqoqata kulturore, realiteti nga gjilani, ju prezentan ligeratën El ilmu wal el amel, znanje i djela, i turia dhe vepra Nga hoxha i deruar, i Belibani A kopita shta je moj din onda dođi da te podučim temelj njegov je teuhid poslat Resulima svi Ovo je još jedan dokaz, alhamdulillah, da u islamu nema granica da u da nas islam da nas u islamu veže jedna riječ da nas veže šehadet la ilaha illa allah wa anna muhammeda rasulullah jo është ni argument që në islam nuk ka kufi në islam njerëzit i hin la ilaha illa allah muhammed rasulullah allah jedinog nikog mu ne pridružujem samo njemu robuje. Ovo je, draga braće, upravo osobina kojom su ashabi radijela Hanhum, kojom su se odlikovali nad ostalim generacijama. Dakle, osobina gdje su oni pretekli druge generacije. A to je da je kod ashaba postojalo semirna wa atana. Čuli smo i pokoravamo se. Prandaj, kjošnici si, e cila i kada govor, ashabot nga gjenata të tjera. Ata kanë qenë, që dikturin e kanë qitë në praktik dhe mota e tyre ka qenë ndëgjuam dhe unë nështruam A mu'min o Allah Ko pitash ko samia Reci quti ti pa në këznash Kafir sa mu të guta mu'min o Allah kafir samo taguta a mu'min o Allah Isti bio slučaj sa ženama sahaba radijallahu anhu A što ga će nam rasti šambuli i grave ta sahabove radijallahu anhu Čim je sišla naredba pokrivanja žena o, o, oblačenja hijjaba nije u Medini ostala ni jedna kuća a da se žene nisu pokrile prate grad masika ard urdri i budeses ska bet asnije štepin Medine pa obuljuar grad Naš neprijatelj mušrika Jedan od muahida Takav je dakle slučaj sa znanjem u šerijatu. Ako ga čovjek nema znanja, onda će da skrene s pravoga puta u zabludu. I zbog čega su između ostalog sve sekte u islamu skrenule, draga braćo, osim, sebebom, osim ovim, zbog prvog sebeba, a to je nedovoljnost šerijatskog znanja. Ko što još tada je mediturin e šerijatit. Ne se njeri, nuk e kaditurin e šerijatit, a i to te devijon. Cilja još arsija e gjitha sekteve në islam që kanë devijuar, a si është se s'kan pasur dituri. Послат Ресули Масвим. Dakle, to je ta snaga, dragi brate, koja ti oslikava put. Kaže ti, ovdje je pravi put. Prandaj, kjo është ajo fort e cila ka tregon rrugën e drejtë, pra forca e turizmit. U suprotnom, ako nema znanje, u, ili u jednu ili u drugu stranu. Ili ide u vode pretjerivanja ili pak ide skroz u vode popuštanja. Ele se nuk i turi, ather, to te devioš, ose te na, na ujrat ekstremizmit, ose na ujrat ele šimit pen Pridružuje, samo njemu robuje. Samo zbog jednog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E kada steknemo znanje, zatim nakon toga moramo da radimo po stečenom znanju. E kurta manim diturin, a të duke te veprojim sima sa diturije. A što se tiče znanja, normalno, svako znanje u šerijatu jeste alhamla dobro i pohvalno. Ali vodite računa kada se radi o znanju, znači najprije treba da se uči najbitnije znanje, najvažnije znanja, da se čovjek pouči svojoj akidi, zatim nakon toga da se pouči ostalim stvarima. Do dituri është e mirë, është e hajrit. Mirë po, duke të keni kujdes që të jepni përparësi spari i turist më të rëndësishme. Lituria e akides. Lituria e akides. A kopita shko samja, reqi quti pa në këznash, në prijatel më shrika, jedan od muahida. Allah žele vala je u stanju da ozdravi Ejuba alaih salam u tom momentu, u tom trenutku, kao što je bio u stanju da spusti hurme Merijem alaih salam istog momenta bez da ona drma stalnu, eh, pa, palmino drvo. Ja e, Allahu žele šalhu, još džendje, ta će roj meni her Ejuba alaih salam. Sikur će još džendje, će eh, Merijemas jeb hurma, pa je eh, škup drunim. Ali Allah žele vala traži od nas da uradimo sebe, da uradimo ono što je do nas. Mir po, Allah hoće da šalhu kako pi nebe, čuna ti marim sebe per, tebe projs mu tona svima svim Ako pita šta je moj din Kada čitate neku biografiju nekog učenjaka Šta ima prvo? Prvo ti govori išao je tu i tu Tražio je znanje Meku, Medinu, Basru, Ira, Kufu i tako dalje Tražio je znanje Govorite dakle gdje je sve putovao ovaj alim da bi stekao znanje u za biografiju je donio djetari pari, çka shohim, çaj, kautuar, kufe, basre, të merë të turin. A zatim nakon toga drugi dio njegove biografije šta je? Radio je to i to, to je napisao, to je uradio, borio se na Allahom subhanom u tala putu i tako dalje i tako dalje. Nesta pjesa je dite biografisa ti është këtë ka punuar, këtë ka shkruar, ka lukuar lukta Allahom. To je dakle znanje i djelo, nema treće. Pra kjo është vitoria e lepra, nuka treta. Oh, yeah samo njemu robujem Allahova dželle vala vjera ide napred draga braćo sa nama ili bez nas ona će da ide napred ali pitanje je koliko mi imamo udjela ko šta smo uradili da Allahova vjera ide napred kako bi se mi okoristili kako bi mi imali nagradu i seba pa to ja e, Allahu subhanahu wa ta'ala što prepara me neve ose pa me mi po ospijetja sa në të marrën pjesë në në këtë fetë Allahut. Koku si mami ima ti udjela da uzdigne më Allahu vërjeq, da proshiri më sunme të poslanika sallallahu aleyhi vësallam. Sa të marrën pjesë në ngritjen e fellës së Allahut, subhanu ve ta'ala, sa të marrën pjesë në përhapjen e sunetit pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam. I në tekfiri osim onoga koje je protekvirio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam dhe kus në vel džemati nuk e bën tekfir përveç se atë që e ka bët tekfir Allahu zhe shanohu dhe të kamberi sallallahu sallam ali s druge strane ne naziva muslimanom onoga kome Allah i njegov poslanik nisu dali ime muslimana mi po dhe nana tjetër nuk e quen musliman atë që cien nuk e ka dhe as Allahu as pekamberi sallallahu sallam emrin muslimanit عاش نفريات المشركة jedan od muvahida Zato murđe napadaju ahlu sunne da su haridžije.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 albancima i uvijek kažem e, sad imam inša da naučim dobro albanski jezik. Kad imam kontakt, onda ta volja bude malo jača, ali opet kad se nakon toga odvojimo, obaveze i tako dalje, i zatim nakon toga prostanem dosta manje vremena za, za učenje, učenje jezika. dhe lela zatat i takon Allahu Đelešanohu, përshëndetjet, selamet, qofshim bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ashabët e tij, me gjithë ata që cilët të ndjekin rrugën e tij i ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, çdo herë kur kam kësi raste të takohem me vëllezrit shqiptar, them veti e tash do ta mësoj gjuhën shqipe. Mirpo, obligimet, punët nuk më lejojnë që ta mësoj gjuhën shqipe. Së drugë strane, alhamdulillah, vidimo da braqe dajo od albanaca ima puno, ima ih dosta. tako da nisam i posebno ovaj smatrao da imamo obavezu da se mi obraćamo braći, ali da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi braću koja su bila sebeb da mi ovdje dođemo i da se družimo u okrilu Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Mirsa në anën tjetër, ndër shqiptarët, ka da i thirësa të mjaftushëm dhe nuk e pam të rësueshëm që na t'ju mirëtojmë juve. Mirë po, Allah ishë përblef që më keni e thirë, t'ju jer to Ovo je još jedan dokaz, alhamdulillah, da u islamu nema granica, da, u, da, nas islam, da nas u islamu veže jedna riječ, da nas veže šehadet la ilaha illa Allah wa anna Muhammeda Rasulullah. Kjo është edhe një argument që në islam nuk ka kufi. Në islam njerëzit i lidh fjala la ilaha illa Allah Muhammeda Rasulullah. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala ku je dao da i mi danas oživljavamo ono što su radili ashabi radijallahu anhum, koje je vezala isključivo vjera. Šta je drugo što je vezalo i spojilo Selmana el Farisija, koji je bio Persijanac, Bilal al Habešiju, koji je bio Etioplanin, do Allahova Suhejber Rumi, koji je bio dakle, Rimljanin i tako dalje, šta ih je drugo vezalo osim Allahova Đeleva ala vjera? Falandrimi të konë Allahut i cili na ka mundësu që dhe na të rinjadim këtë sunet. Sunetin e lidhjes me fjallën la ilahe ila Allah që ka qenë ajo që i ka lidh Selman el Farisin Presianin Sukhebe i Rumin Romakun Bilal e Habeshin nga Etiopia gjitha ta kanë qenë të kompësive popullit të ndryshëm mirë po i ka lidh një fjallë la ilahe ila Allah Muhammad Rasulullah Zato thala Allahu subhanahu wa ta'ala në ovoj blagodati E, i mi kad smo polazili draga braćo mi smo planirali da ovaj da dođemo sa jednim autom ali su braće izrazila veliku želju da dođu i oni jer nismo imali da sa braćom iz Njilana imali smo da sa braćom iz drugih ovaj e, krajeva iz Kačanika iz Skoplja i drugih gradova ali nismo imali ovakvih kontakata sa braćom iz Njilana Prandaj Efelandorojma Allahun Čenaka Munsuar Čenaka Munsuar Čenaka juve, se na në fillim nga Prizreni jena nisë me një makinë. Mirë po, vlaznia nga Prizreni ka shpejt dëshirë që të vim ma shumë, masi që kemi pas kontakt me juve këtu, kemi pas kontakt me vlaznit në Kaçanik, në vende tjera, nësa me juve në Gjiranë s'kena pas kontakt, për ato kenarë me dy kjera. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da obila të nagradi braću koja su bila sebeb da ovdje dođemo i da se zajednički družimo. E Allahun të kishë përbrej ata vëllëznit që kanë qenë shkak se bep që na këtu të bashkohemi dhe të shëqërohemi. A zatim, draga braqo, ova vjera, ova i din jeste savjet. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nësiha vjera e savjet. Mandej vëllëzër të dashur, ky din është këshill. ku që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, feja është këshill. Zato ja sigurno nemam nešto posebno da vam kažem, s obzirom da fi, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, imate dosta daje, imate dosta hođa, nemam nešto posebno da vas kažem, osim da vas posavjetujem, da se podsjetimo, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, fe vekir, fe inna zikra tenfa'ul mu'minin, a ti opominji, jer zaista opomena koristi vjernicima. Prandaj, un nukam dička te većan ti trgoj juve, vetam se ti u da ti u parkujtoj. Sepse Allah hođe šanahu zatim kuran, prkujtoju, se prkujtujmi i bom dobi. Draga braćo, ako bi želili da opišemo ovu vjeru, ovaj menheđ, ovaj put poslanika sallallahu alaihi ve selleme, onda bi to mogli uraditi u dvije riječi. Vedete dašur, ne se ke, kišim dašur, ta spjegojim kad fe, kad menheđ, kad drug ta pegamberi sallallahu alaihi ve sellem, a të herë, kad te kišim prešpruar me di fjall. Te dvije riječi su El ilmu wal amalu. Znanje i djelo. I turia dhe vepra. Sa ove dvije riječi dakle opisali smo čitavu vjeru. Opisali smo menheđ pravac poslanika sallallahu alaihi wasallam kojeg su slijedili ashabi radijallahu anhum i sve generacije koji su došle posle njih. Me to dy fjal e, përshk e përshkruajm krejt dinin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ato që kanë mas të tyre. Dakle, prva stvar, znanje, draga braćo. Da čovjek stiče znanje o Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. I vi sigurno znate koliko je veliki broj Allahovi ajeta i hadisa poslanika sallallahu alihi wasallame koji govore o sticanju znanja. Pra džaja je par, ješ diturija. Pra diturija, prfen Allahut njelešanuhu dhe gjithi dinja sajan ajete dhe hadite që të për rëndësin e diturisë. Takođe, što se tiče dijela, nakon stečenog znanja ne ostaje ništa drugo osim da čovjek radi. Dakle, taj parket vepros, mas, gituris, nuk met azje tjetër, vetëm se njerju të punon, mas asaj gituris čovjeka mar. Ovo je, draga braće, upravo osobina kojom su ashabi radijela u Hanhum kojem su se odlikovali nad ostalim generacijama. Dakle, osobina gdje su oni pretekli druge generacije. A to je da je kod ashaba postojalo semijena wa atana. Čuli smo i pokoravamo se. Prandaj, kjo është një cilësi e cila i ka daluar ashabët nga generatat e tjera. Ata kanë qenë që diturin e kanë qitë në praktikë dhe motër e tyre ka qenë dhe gjuam dhe unë nështruam. Primjera za to je puno. Pogledajte primjer, sam primjer zabrane alkohola. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol, ulicama Medine je tekao alkohol. Shembuj, në këtë tem janë të shumëta. Si për shembuj, shembuj i ndalesës së alkoholit. Me rastin e ndalesës së alkoholit, në përmendire ka rjedh lumend e alkoholit që i kanë dërdh ashabët. Ashabi radijallahu anhum dolazim zabrana. Neko od njih bi držao čašicu u svojim rukama. Dolazi im zabrana. Zabranjen je alkohol. Istog momenta čašica ashab radi, prosipa svo, ča, čašicu alkohola. Ashab ve uvijen da li sa alkoholic. Zata nat moment mnje her pa hezituar e derdin gotën e alkoholit që kam pas në dorë ose para vetes. Danas, na, draga braćo, da je danas e, takvo stanje, Sigurno me bilo oni koji bi rekli samo da još ovo trgnem, nakon toga više neću. E, sot të ishte aj rast, ndoshta kishim thënë vetëm edhe këtë gotë e mandej zotë pi. Kod ashaba nije bilo dako, se mirë na vatana, gjulli smo i pokoravamo se. Të ashabët kjo s'ka qena shtu, të ata ka qenë dhe gjuam dhe unë nështruam. Isti e bio slučaj sa ženama ashaba radiallahu anhum. Ashtu ka qenë edhe rasti shambulli i grave të ashabëve radiallahu anhum. Çim je ishla naredba pokrivanja žena o, o, hijaba nije u Medini ostala ni jedna kuća a da se žene nisu pokrile. Pra te grad masi ka ard urdhri i mbulesës s'ka bet asnjë shtëpi në Medinë pa u mbuluar gratë. A pogledajte mi danas, koliko mi danas imamo problema sa našim majkama, sa našim sestrama, sa našim čerkama, da ih ubijedimo da trebaju da stave hijab. Treba da im pričamo i pričamo, ne bi li nakon toga stavile hijab. E znači, šikoni gjenjen ton soc, gjenjen e grave tona, e motrave tona, nanave tona, bijave tona, sad duhet tu folim, tu tregojm për të qitë një hijab, një mbulesë. E to je dakle ono što je odlikovalo ashabe radijallahu anhum. Čim bi čuli neku naredbu, odma bi govorili čuli smo i pokoravamo se. A mi danas kada čujemo nešto, odma pitamo je li sunnet ili je vađib? Pa znači ako je vađib, e onda moram da ga radim. A ako je sunnet, e sunnet nije problem. Prandaj kjuka će na joči kada luar ashabet. E nasot, ne se ne dođem dječka, me njer pjusim, a sunnet, a vađib. Ne se vađib, a stereotapaj pa tjetar meseler sunet, atar tu čofim. Ako da shaba, one nisu pravili razliku kada je u pitanju dijelo, kada je u pitanju pokornost. Nisu pravili razliku. Dovoljno da su znali da je to naredio Allah ili poslanik sallallahu alaihi wasallam i nisu dalje pitali. Ja ashabat, nukam badalim. Kad čelim ja vtuješ me, če ga Allahu, lepe kam beri, a rata i kan zbatum praktik. A danas ljudi pitaju, duhan, cigare, a je mekruh ili je haram? E sot njerit pyesin për duhanin, cigaren, a është me kruh a haram? Na që e me kruh, nije problem, Može, a ako e haram, onda që të traži drugog hoću da mu kaži da je me kruh. Nëse është me, me kruh, atësër, së është problem. E nëse është haram, atësër, do të lyp një hoç tjetër i cilë të bëj me kruh. Dakle, draga braćo, moramo posjedovati ovo svojstvo. Ovo kod nas mora biti urezano u našim srcima. Kad čujemo nešto od vjere, da nastojimo da to odmah provodimo u nashim životima. Prandaj vëllezër të dashur, na këtë këtë cilësi duhet të kemi parasysh dhe ta marrim vetën ton kur diçka dëgjojmë më një herë ta praktikojmë. Ja ashabi radiallahu anhum kažu ne bi uzeli uzeli bi deset ajeta i ne bi prolazili na drugi deset sve dok ovih deset ne bi dobro naučili i sproveli u praksu. Thuket që ashabët radiallahu anhum i kanë marrë 10 ajete ato 10 ajete i kanë mësuar mirë dhe nuk kanë kaluar të tjera ajete pa i čitni praktik tog jeta jete para. Dosta često spominjem riječi Ibnu Kajima, rahime Allahu ta'ala, koje su jako bitne, draga braćo, i e, jedan lijep savjet od Ibnu Kajima, rahime Allahu ta'ala, po pitanju ove dvije stvari, znanja i djela. Šumu špeš i premendi fjallet Ibn Kajimit, i cili ka, ka fol në këtë tem, në e diturisë dhe veprs. Kaže Ibn Kajim, rahime Allahu ta'ala, svaki čovjek koji putuje, Čak i čovjek koji putuje na ovom dunjaluku i čovjek koji putuje ka ahiretu, dakle mu'min vjernik, neće stići do svoga cilja osim uz pomoć dvaju snaga. Zati bankajmi, do njeri i cilji ulton, na ultimin, jovete na ultimin e ahiretit, pojer na ultimin e dunjas, nuk do ta vin cakun e ti duhur, pak to dysande. Osim uz pomoć dvaju snaga. Kuvvetuna ilmije wa kuvvetuna amelije. Uz pomoć snage znanja i uz pomoć snage dijela. Men dihman e forca sa dituris, ali men dihman e forca sa vepras. Pa kaže dalje, što se tiče snaga znanje, snage znanja, ona čovjeku osvjetljava put. Sa je forca sa dituris, a jo i andričon rugan. Kao što čovjeku, dakle, koji se kreće ovim dunjalukom, kada se mi krećemo noću, auto nam osvjetljava put. Dakle, imamo svjetlo. Sigur se njeri jut nekad dunja, i cilj ne ultimin, natan, uh, makina, ja andričon, rugan para ti. Tako je, dakle, znanje. Znanje čovjeku oslikava, oslikava gdje je pravi put. Praditorija, i ja ndryqon rrugën, i ja tregun rrugën e drejtë. Jer pored pravog puta, draga braćo, imamo puno drugih puteva koji su putevi zablude. I ako čovjek nema nura, ako nema svjetlo znanja, pobrkat će ove puteve i možda će skrenuti s pravoga puta u put zablude. Pra rruga së drejt vazni, janë edhe rrugisa tjera, rrugisat e divimit. Nuse, nëse nuk e ka diturin, kënjeri do të shkon, do të devion në përto rrugët e devimit. Takav je dakle slučaj i sa znanjem u šerijatu. Ako ga čovjek nema znanja, onda će da skrene s pravoga puta u zabludu. I zbog čega su između ostalog sve sekte u islamu skrenule, draga braćo, osim sebebom, osim ovim, zbog prvog sebeba, a to je nedovoljnost znanja, šerijatskog znanja. Ko što još tada je mediturin e šerijatic, ne njeri, nuk e kaditurin e šerijatic, a i do te devijon. Cilja još arsija e, gjitha sekteve në islam që kanë devijuar, a shtuja është se s'kan pasu diturin. Koliko draga braća bilo oni koji su krenuli ovim putem, koji su se prihvatili islama, ali su nakon toga pali, posustali, nema ih, nisu stigli do svoga cilja. Sa jan ata, të cijat jan nis, nis kësaj ruge, rrugës të islamit, mirë po, mas një kohë kanë devijuar. Skrenuli su u zabludu ili u novotarije i tako dalje. Kanë devijuar në bidate dhe në tjera sekte. Zato, šta, je, su rekli Abdullahu ibn Mesudu? Oni ludi koji su okupili mešđidu. I kad jedan od njih govorio, recite put, sto put subhanallah, recite sto put alhamdulillah, recite sto put Allahu ekbar. Abdullah ibn Mesudi im je rekao, vi ste ili na uputi koja je bolja od upute ashaba, ili ste u teškoj zabludi. Čkao ka thën Abdullah ibn Mesudi, atyre njerezve, të cilat kanë kanë bën zikr duke thënë një çën herë subhanallah, një çën herë la ilaha illallah, një çën herë Allahu akbar. U ka thënë ose ju jeni më të mirë se ata që kanë qenë para juve, ashabe. Ili ku zabludi? Ashabe, ose jeni në dalalet. Ili ste utesh ku zabludi? Pa kažu, o Abdullah, mi smo htjeli samo hajr, mi ovim hoćemo dobro. Ata i kanë i o Abdullah, na me këtë dëshirojmë hajër, dëshirojmë të mirën. Shtaj me reka Abdullah ibn Mesud Wa kem min muridin il khajri lem jabluhu Al kol kojoni i kojoqe khajr Ali ga ne ura dhe ne ostvarega E Abdullah ju ka thon Sa ata të cilat dëshirojnë khajr Mirë po atë khajrin nuk e realizojnë Nuk e arin në khajr Zashto? Zato shto nema ju znanje kako da ura dhe taj khajr Pse? pse, nuk kanë dituri Nuk kanë dituri si të bëjnë atë Koliko draga braćo ljudi danas i u našem društvu koji se okup, okupljaju jo neko, oko nekog dijela koja je novotarija i oni misle da se time približavaju jo Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa njerës sot janë në kohën ton të cilat mblidhen vetë një vepre e cila vepër është bidat. Mirë po, pjasaj veprës ata nuk kanë dobi. Dakle, to e ta snaga, dragi brate, koja ti oslikava put. Kaže ti, ovdje je pravi put. Prandaj, kjo është ajo forcë e cila ta tregon e drejc, pra forca e turiz. U suprotnom, ako nema znanje, u, ili u jednu ili u drugu stranu. Ili ide u vode pretjerivanja, ili pak ide skroz u vode popuštanja. E ne se nukadi turi, ather, do te devijojš, ose da shkojsh në në ujrat e ekstremizmit ose në ujrat e lëshimit për në fe. Jedna od ove dvije stvari, nema treće, a šejtanu je svejedno, da li zaglavio u pretjerivanje ili u popuštanje, šejtanu je svejedno pra, një rapi këtyre gjyrave, që për shëjtani është njësoj, a të shkojsh në ekstremizëm, ose në lëshim, në fe, pra to është njësoj. To je dakle prva snaga. Druga snaga kaže Ibn Kajim, ova prva snaga ti je samo osvjetlila put, kazala ti ovdje je dragi pravi put. E ova druga snaga, to je snaga djela. E ona je pokretačka snaga. Pra kjo është forca e par, pra forca e turist, e cila ta ka ndryqua rrugën. dhe të ka të reguar që këtu e ki rrugën, nërsa forca tjetër është forca e veprës, dhe cila tash ti do të, do të shtyje në veprim, ti me, me vepru. Dakle, ova druga snaga, po nje se njëse u stvari sushtinski kreqë është pravim putem e këti e znanje o Me këtë forcën e dytë, ti faktikisht lëvizish, shkojsh në atë rrugë të drejtë. I kažim më në kajmë, i neqë dhe këtë qovjek do svoga cila, ako mu zahvali jedna od ovih dvaju snaga. Ako mu zahvali znanje, skrenuće s pravoga puta. Ako mu zahvali dijelo, zahvali dijelo, znači samo zna, ali ne radi, opet neće stići do svoga cilja. Ne to ti man ka imi, ne se njerit, njeriut, ne kat ruk, i mu go njera pikture forcave, at her nu otan brin caku ne ti. Čoft forca di turis, čoft forca e tve Dakle, od nas, draga braća, se zahtjeva šta? zahtjeva se da prije svega učimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, a da je zatim nakon toga sprovedemo u dijelo. Pra ne vazni, pre neve kërkohit, që të në Allahu të mësojmë njëher, mandej këtë dituri të fituar të zbatojmë në praktik, në vepor Moramo da sjednemo i da učimo Allahovu subhanahu wa ta'ala e, knjigu, da učimo Allahovu vjeru, da učimo sunnet poslanika sallallahu alayhi wa sellem. Ashabi radijallahu anhum su putovali na hiljade i hiljade kilometra samo zbog jednog hadisa Allahova poslanika sallallahu alayhi wa sellem. A pred nama su knjige, znanje, dersovi i tako dalje. Pra najvažnije, duhet ulemi, e të marim i nga libri Allahu Gjeleshanuhu dhe nga hadithi pejgamberit sallallahu alayhi wa sellem. Ju i dini mirë shembujt e ashabëve të cilët kanë lutuar me mija e mija kilometra për të marrë një hadith. Sa mos bëgjet hadisa Allahu apo sanika sallallahu alaihi wasallam. E kada steknemo znanje, nakon toga moramo da radimo po stečenom znanju. E kur ta marim biturin atëherë duhet të veprojmë si mas asaj diturie. Ashtu što se tiče znanja, Normalno, svako znanje u šarijatu jeste alhamla dobro i pohvalno, ali vodite računa kada se radi o znanju, znači najprije treba da se uči najbitnije znanje, najvažnije znanja, da se čovjek pouči svojoj akidi, zatim nakon toga da se pouči ostalim stvarima. Dodi tvori, što je mir, što je hajrit, mir po, duhet të keni kujdes, që ti jepni për spori i turis, më të rënsishme, dituria akides. Kaže Džundub ibn Abdillah, radijallahu anhu, jedan od ashaba Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Mi smo se za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wasallam, najprije poučavali imanu, pa smo se zatim nakon toga poučavali Kur'anu, pa nam je Kur'an povećao naš, naš iman. Od Džundubi, radijallahu anhu, njeri pio ashabe, na kohanom tom, spari je nam suar par imanin, mandaj je nam suar Kur'anin. E Kur'anin, na ekarit i malinton. Dakle, suprotno onome što puno ljudi danas radi, poučava se Kur'anu ili uči pak djecu Kur'anu, a ne uči ih imanu. Ne uči ih, dakle, ko je objavio tu knjigu, zašto je objavio tu knjigu, šta od njega ta traži knjiga, šta mu naređuje, šta mu zabranjuje. E kunrta e asaj, që sot në veprojmë, që veprojmë shumë njërës, spare e mësoj kuronin, pa e mësuar imanin, pa e mësuar kushe ka shpalë Kuranin, për çka flitet në atë Kuran e të tjera. I zato imamo puno prilika da je čovjek završio jo Kur'an, proučio hatmu, a nema ga nakon toga u džami, nema ga na namazu, nema ništa kod njega. Pra ndaj kemi shumë shembuj që njeri e, e zon Kur'anin, e bën hatmen, mirë po mandej së është kërka. Së nuk jenë në džami, nuk falet, Allah subhanahu wa ta'ala od nas, draga braćo, zahtjeva da mi budemo ti koji ćemo krenuti, koji ćemo raditi. A zatim će nam, će nam Allah subhanahu wa ta'ala izaći u susret i dati beričet u našem znanju i našem dijelu. Allah hođe šanu hošt aji, če grkopi neve, če të nisemi, të ve projim, nërsa aji, kot na del krah neve. Allah traži od njegova roba da uradi sebe, da uradi ono što je u njegovoj mogućnosti. Allahu kërkon nga robi i, i ti që të merë sebepet, shkaqet. Pogledajte Merjem a.s. draga braćo. Merjem, žena, slabašna dakle. Pored toga, ona je trudna, noseća. Pored toga Allah subhanahu wa ta'ala je kaže وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ نَحْلِ Zatresi palmino drvo. Palma, znate kakva je palma, draga braćo? Ne može da je se treseš, da je uzme čovjek jak, snažan, ne može da je trese. A Allah traži od žene, dakle, slabašne, još noseće da zatrese palmino drvo. Shikoni rastin e Merjemës, femër, edhe përveç asaj edhe shtatë zone. Mirë po, Allahu Gjeshanhu kërkom për saj që drunjën e palmës, që ta lëkun, që ta shkund, në të thënë kërkom për saj vepër, që të vepron një shka, që ta merë se vepin, shka ku ta merë. I në regju i da, da, da drma palmin o drvo, i kaže Allah këda ta kura di, dakle hurme që pasë. Dhe i urdhëron që ta dridat e, kërcedin e palmës. E kur ta drejtë do të thonë do bin ato hurmet. Ishte një slučaj sa Ejubu mu alayhi salam. Ejubu draga braço, bio e bolestan 18 godina. Është rasti një i njëjtë i Ejubit alayhi i cili ka qenë i sëmur 18 vjet. Kada Allah subhanahu wa taala odredio jo, da Ejub alayhi salam ozdravi, Dhe ga Allah izlečio njegove bolesti, Allah mu je naredio. Jo. Šta mu je naredio, jo, draga braćo? Kur Allahu dželle šanuhu ka vendosur ta shëroj Ejubin alayhi i ka urduru. Šta je kao urduru? Naredio mu da udari svojom nogom. Urkud bi riđlik. Udari svojom nogom. I ka urduru, tu tam šoj me kamene eti. Zamislite čovjek, 18 godina, draga braćo, bolestan. Dakle, čovjek prikova na zemlju. Allah traži od njega da udari nogom o zemlju. Kakav je to udarac bolesnika? Paramendoni, njeri samur, etam da vjec. Ede, krah saj, Allahu kërkon për ti që të, që të mshoj me komp qëfar mundet me qenë uh, a i mshimi ti qëfar përse të kjetë a Allahu Allah gjelle vale e ustanju da ozdravi e juba ale i u tom moment, u tom trenutku kao što je ustanju da spusti hurme merjemi ale i selam istog momenta bez da ona drma pa, palmino drvo Allahu gjelle shanuhu është në gjendje që ta shëroj me njëherë e jubin a i sikur që është në gjendje që uh, merjemës jeb hurma, pa je e, škunt at drunin. Ali Allah žele vala traži od nas da uradimo sebe, da uradimo ono što je do nas. Mir po, Allah hoće je šanuhu krkom pi nebe, če na ti marim sebe pet, tebe projim mucit tona. Zato kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam da Allah žele vala u hadithi il kuci ukaže ko se približi meni za pedal, ja mu se približim za lakat. Kod pekameri sallallahu alaihi wasallam që Allahu i hum me një hadith ku si thot kush më afrohet mua për një pëdhëmb, unë ati i afrohem për një bryl Dhe kërëbra po ti pash dinova e hadis, ne kaže poslani së zëleme dhe Allah kaže kome po se ja približim za pedal, on mi se približi za lakat. Ne, ne, već da se rob približava Allahu, e onda, kada rob krene, Allah subhanahu ta'ala mu izlazi u susret. Shikoni këtu, Allahu Gjeshari hu nuk thot kujna i afrohem une për një po dhënë ai më afrohet mua për një mbryl. Po e kundërta, kush më afrohet mua për një po dhënë, unë i afrohem atina për një mbryl. Kjo znaçi da Allah subhanahu wa taala traži od nas, da mi budemo ti koji ćemo da krenemo. Allah će nam nakon toga izaći u susret i dati bereqeta. Ço do të thotë, që Allahu dhe shanhu kërkon pinë me që na ta bëjmë hapin e parë e ai do të ndel neve krah. Nakon toga hadithul qudsi nastavla, ko se približi zalakat, ja se njemu približim za rukohvat, za, ako se koji krene prema meni, ja krenem žureći prema njemu. Dhe ma ne vazhdojnë hadithi, kush më afrohet mua për një bryl, unë e afrohet atina për një hap, kush më vjen mua nga dal, unë e i vja ati me vrap. Dakle, to je ono što Allah gjele vala, traži od nas, draga braćo, da mi krenemo, da mi počnemo da radimo, a zatim će Allah gjele vala dati beriče da pra kjo është ajo që një pa Allahu për neve, që na ta bëjmë hapin e partë, të nisem, e Allahu do, do të jepë pa bereqet në punën tonë. Zato, vodite dakle, draga braćo, računa o ovim stvarima, ove dvije stvari, jer, jer u ovim dvijema stvarima je čitava vjera. Pogledajte, ako pročitate bilo koju siru od ashaba radijallahu anhum, da ne govorimo o poslanicima, o ashabima, o ulemi, naći ste u njihovoj siri dvije stvari, u njihovoj biografiji dvije stvari. Prandaj, keni kujdes vas një përktor dy gjora po të shikojmë siren e ashabëve dhe të selefëve dhe të shohim siren e tyre pra në biografinë e tyre këto dy gjora znanje i djelo liturija dhe vepra kada čitate neku biografiju nekog učenjaka Šta ima prvo? Prvo ti govori, išao je tu i tu, tražio je znanje, Meku, Medinu, Basru, Ira, Kufu i tako dalje, tražio je znanje. Govori ti, dakle, gdje je sve putovao ovaj Alim da bi stekao znanje? kur lexojm biografinë e ndonjë dietari, spari, çka shohim që ai ka udhëtuar në Kufë në basre, të merr dituri. A zati na kundër ka drugi dio njegove biografi e shtaj. Radio e to i to, to e napisao, to e u radio, borio se në Allahom, subhanu mu taala putu, i tako dali, i tako dali. Nësa pjesa e ditë e biografisët ty, është këtë ka punuar, këtë ka shkruar, ka luftuar nuk të Allahut. To dakle, znanje i djelo, nema treqek. pa kjo është lituria lepra, nuka treta. Zato, draga braćo, obratimo dobro pažnju na ove dvije na ove dvije stvari. Jer onaj kome bude podareno znanje i dijelo, takvom je dat svaki hajr. Prandaj vlazni, da kemi koji desi to dijora, por liturin dhe veprën, se kushi ka këto dijora, liturin dhe veprën, a ti është një hajr i malë. Posebno kada je pitanju dijelo, jer mi dosta često i znamo puno stvari, ali kada dođe praksa, tu zakažemo. veç mas kur është pytje vepra se na i dim shumë mesele shumë gjëra mirë për po ko vjen pyetje praktika kur në pytje vepra atë në aty ndështojm. Allah subhanahu wa ta'ala Hvala njemu je danas olakšao pute vesticanje znanja. Danas je lahko da se traži znanje. Tu su knjige, tu su kasete, predavanja, CD i tako dalje. Allah je olakšao znanje, dragi brate. Falenderimi tako na Allahut, që i ka lëvcuar sot rrugët e liturisë kemë kena libra, kena CD, kena shumë mundësi tjera për me marrë dituri. I kolë kodë vajamo za Allahu po vjeru? Dhe sa ndajmë për fina Allahut. Poglajte kolko dunjaluçari, ljudi koji rade za ovaj dunjaluk, kolko odvajaju vremena za dunjaluk, a kolko mi odvajamo za ahiret. Shikon nje njerzit se janë dhëm mas dunjas, sa kohën ndajnë dhe, dhe tjera sende për dynjan e san dajm na për fene Allahut radit radite draga braćo za Allahovu vjeru jer je u radu za Allahovu vjeru ledhet imana čovjek kosi se slast imana kada radi za Allahovu vjeru për ato vlazni punoni për fene Allahut se do, duke punuar për fene Allahut do të ndjeni shien shien lezetin se njeri kur për fene Allahut ndjen një farë shiet posaqme I zato ashabi radijallahu anhum, Enes ibn Nadr radijallahu anhu, draga braćo, još uvijek nije krenuo u bitku, kaže tako mi Allaha, osjećam miri i ženneta u podnožju Uhuda. Pra të, Enes ibn Nadri, Allah s'ka shkuar në jihad, në po thot, e ndjej erën e xhenetit në Uhud. Subhanallah, još në ovom dunjalu ku osjeća miri i ženneta, draga braćo? Allah në dunja është, e kjo e eran e genetis. Dakle, osjetio je, osjetio je slast imana. Pra kuj e kan di shien lezeti ne imonis. E ta slast dolazi onda kada se radi za Allahovu dželle vala vjeru. E kjo, kjo shije, kjo kanarci vjen kur të punohet për fenu Allahut subhanu ve ta'ala. Allahova dželle vala vjera ide napred, draga braćo, sa nama ili bez nas, ona će da ide napred. Ali pitanje je koliko mi imamo udjela, ko šta smo uradili da Allahova vjera ide naprijed, kako bi se mi okoristili, kako bi mi imali nagradu i sevap. Kaj ja e, Allahu subhanahu wa ta'ala škol prepara me neve ose pa ne. Mir po është pyetja sa në të marim pjes në në këtë fetë Allahus. Koliko ćemo mi imati udjela da uzdignemo Allahovu riječ, da proširimo sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallame. sa do të marrin pjesë në ngritjen e fjalës së Allahut subhanuhu te sa do të marrin pjesë në përhapjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam to e ono që më sëmhti apo po të vati najpër sebe a zati mi vas draga braço kjo është ajo me të cilën kam dashur ta këshilloj spari vetën time mandaj edhe juve Ja, još jednom ka, se zahvaljujem braći koja su bila sebe ovog našeg okupljanja i meni je veoma drago što sam večeras bio sa vama. Edhe da i filendroj vlazrit se cilat kanë qenë sebeb që na këtu mu të bo dhe unë jam shumë i knaqur që jam këtu me juve. Në gjezakum Allahu kajra. Allah e shumë lirë kohë që për këto fjallë të mira, fjallë mira dhije. Në shalla Allah njërë e të neve kemi morëm se në të të ja dhe pasaj të më të më njeri pusin prafi dhe pjesa e dytë e ligjëratën të më të më të e të më të më të më të më të më të më të më të cilët të më të më po, të më të më të të më të më të më të më të më të më të të më të të të më të të më të se do të thonë jemi në çfarë në çfarë situatë, jemi në çfarë gjendje. Po. Apo është vetëm ignorancë. Volë bidot, por shemo odgovor në ove rieci sa sa govorom poznatog učenjaka Abdurrahmana ibn Hasana rahme Allahu ta'ala jednog od učenjaka neždanske dave Ota të shiroj në këtë përgjyxhe të me fjalët e një shehu Abdurrahman ibn Hasan Hasan e që është mbarët si davës së kaže rahme Allahu ta'ala Allah žele vala nije opravdao ljude koji su bili u džahilijetu koji su obožavali kipove Dakle, prije nego što je došao poslanik sallallahu alaihi wasallame, jer je imao ljudi koji su upozoravali, koji su im negirali to. Pa kako da Allah dželjavala opravda ummet koji ima Allahovu knjigu u svojim, pred svojim, e, u, u, u svojim rukama, čitaju je, kako da ih Allah subhanahu wa ta'ala opravda? I šejhu sot, Allahu dželjavala nuk nuki ka arsjetuar njerzit, se tjetë kanë jetu në gjahiljet para pejkamberit. Në më thënë, së kanë Pe pejgamber, s'ka pas libër. E si ka mundësi që neve sot të na arsyetoj kur e kemi librin në dur tona? Ali një ke imal do pozorava, ali mali broj ludi. Kao što je bilo Amr ibn Mufejl, koji mi je govorio da su batilu, da su zabludi, da je to što rade od obožavanja kipova neispravno i tako dalje. Ta ka pas kush me kashilu, si ku që ka qenë Amr ibn Mufejl, ka qenë të pak të, me ku po i ka kashilu. A pogledajte danas, koliko dakle ljudi upozorava, koliko ljudi govori, čujemo, svi čuju ezan, dakle ezan se skoro svugdje čuje, nema tog mjesta ovdje, a da se ezan ne čuje, haja ala sala, haja ala sala, hođe govore, mora da se klanja, treba da se klanja, i tako dalje, i tako dalje. Znači, koji nas odstu, sa njerës folin, sa firsa folin, për tu njëhet ezani, të trojës. E, me folin uđelar, duhet mu fal, duhet mu fal. S druge strane, druga stvar koja isto ovaj jako bitna, kaže šeho Lissam ibn Taymiye, Allahu ta'ala, čovjek kada je u stanju da odstrani svoje neznanje, pa ga ne odstrani, a u stanju je, može da ga odstrani, neće biti opravdan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na antijetar, thot šeho Lissam ibn Taymiye, njeriu kamunsi talargoj ignorant neti mirpo nuk dëshiron atëher nuk ket arsyetim para Allahu xhëshanuh Kako može čovjek kad je u pitanju dunjaluk sve može da nauči, sve da može da, da, da, da sazna, a neki posao, nikad ga nije radio, ali malo krene odma da nauči, ima potreba, a treba mora radi dunjaluka, a za vjeru ne može. Sika munci, njeri, prdunja, dži, zgjidnje, do profesion, kurse ka po një profesion, mirë po shkon, son, kërkon, gjën rrugës për marrë detajë dituri për atë profesion. E zato vidite da učenjaci, kao na primjer šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala, spominje desetu tačku koja čovjeka izvodi iz vjere, a to je okretanje glave od Allahove vjere. Znači ne želi da izučava, svejedno mu je, nije da on mrzi Allahovu vjeru, ali svejedno mu, ne interesuje ga da uči Allahovu vjeru. Prandaj, dietarët, si kur që është Shekhul Muhammed Ibn Abdul Vahab, i cili në pikën e 10, e cila e ndjerë nga feja Allahut, e përmend këthimi i shpinës dhe fesa Allahut. Do thonë, nuk i intereson feja Allahut, nuk dhënë të mëson feja Allahut, a i nuk e uren, mirë po, s'pi intereson. A, a, s'jedne strane, kada konstatujemo, draga braćo, da ljudi ovakvim situacijama, teško mogu biti opravdani neznanjem. Opet s druge strane to povećava našu odgovornost prema tim ljudima da ih otriznimo, da ih razbudimo, da ih upozorimo na opasnost onoga u čemu se oni nalaze. Në njëra an, kur dim që këta njërës nuk mund të arsjetohen me ignorans, atëher, në anë tjetër, neve në e rrit përgjëtsin për këta njërës për të të të të të të to je džuhenu ga džumi. Jer tačno je da, ako mi konstatujemo određenu stvar, da ljudi, dakle teško mogu biti opravdani neznanjem u ovakvim sredinama i ovakvim stvarima, ali nama nije stalo samo do osude, nama je stalo, šarijatski propis je važan, bitan je. Allah subhanahu wa ta'ala je pojasnio i put vjernika i put nevjernika, ali s druge strane nama je isto tako bitno, postavljamo sebi pitanje šta mi radimo da promijenimo takvo stanje. Pra, ne e konstatuam që këta njerës vështirë që mund të arsjetohen me një njërancë. Mirpo, po, në në tjetër, na duke të shikojmë çka jemi duke bërë që këta njerës të gjargon njërancën nga vetja e tyre. Da, musliman, mu'min, mora znati, draga braqo, ko je musliman, a ko nije musliman, ko je put muslimana, ko je put ne muslimana, da spozna i jedan i drugi put. Po, muslimani duke ta di kush është musliman, kush nuk është musliman, ta di rrugën e muslimanit dhe rrugën e jo muslimanit, që të njohë të dyat. Da mu se ne popër ka ju stvari, po u da prijatelju e sa muslimanum, on mërzi muslimana. U da ne prijatelju e sa ne muslimanum, on voli ne muslimana. Mos ti përzien këto dy gjëra, në mend se të më qësohet, të qëshrohet me muslimanin, aj fitrohet me muslimanin ve tar milsoy yo muslimanin aj armilson muslimanin Kao što nažalost imamo takvi slučaje, nažalost imamo takvi slučajeva. Pa ljudi govore da su im draži i e, kod nas govore na primjer neki ima određeni ljudi, draži su im četnici nego vi sa bradama. Da kemi, kemi si raste, te njer te na, po pa shemu ka njerëz që thoin, më dashuri kena četnikët se këta njerëz që janë më mjekra. Znači šta je razlog tome? Nema dakle znanja o tevhidu, nema znanja o imanu, pobrkale se stvari. Škaš kako bi iksaj, veš, nuka li turi, nuka li turi pred tevhid. Dakle, dak, e, kao što kaže na kraju šejh Muhammed ibn Ibrahim, rahime Allahu ta'ala, e, kada se go pitali ima li čovjek neznanja opravdanje e, u neznanju što ne zna tauhid što ne zna iman šejh Muhammed ibn je rekao nema opravdanja pa kažu dobro džehl neznanje i tako dalje kaže može li čovjek da ne zna za sunce u pobjelo dana e kam pyetur shehun Muhammed ibn Ibrahim a ka arsyetim njëri me ignorancë ai ka thënë jo nuk ka po si nuk ka po i zdin si ka argumenti po a ka mundsi njëri të arsyetohet që nuk e shef dritën e diellit pikë këtë ditës Dakle, opet kad govorimo za ove stvari, da će govorimo za one nužne, osnovne stvari. Ne može čovjek da ne zna da treba da se opravda neznanjem što ne zna da treba da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer to osjeća nužno u svojoj fitri. Prana je na to fol, pa elementare. Če njeri u nuka munsi da mozdi, če duhet da adorohet, vetam Allahu džajšanohu. A i kto je njen ne brencine ti, ne fitrene ti. Na. To je to. Ja Kjažete. Në a aqimën si e përmë nga të sejkëm Dësë pika dë më thonë që me di